Desmitā lekcija Mēs esam pārunājuši cilvēka būtību no dvēseliskā un garīgā redzes viedokļa. Mēs esam vismaz daļēji apgaismojuši to, kā jāaplūko cilvēks no garīgā, no dvēseliskā viedokļa. To, kas tā no diviem viedokļiem ir ticis apskatīts, mums būs jāpabeidz tādajādi, ka vispirms sasaistīsim garīgo, dvēselisko un ķermenisko viedokli – lai iegūtu pilnu pārskatu par cilvēku, un tad varēsim pāriet arī uz ārējā miesīgā aptveršanu, apiekšanu. Sākumā atsauksim vēl vienu reizi atmiņā to, kam vajag no dažādām pusēm likties uzkrītošam, ka cilvēkam trīs viņa būtības daļās ir dažādas formas. Mēs vērsām uzmanību uz to, ka būtiskajā galvas forma ir lodveidīga, ka šajā lodveida galvas formā – ir īstā cilvēka galvas miesiskā būtība. Tad mēs vērsām uzmanību uz to, ka cilvēka krūšu daļa ir lodes fragments, tā, ka tad, ja mēs zīmējam schematiski, mēs galvai piedodam lodes formu, krūšu daļai mēnes formu, un ka mums ir skaidrs, ka šajā mēnes formā ir lodes fragments, tā satura daļa no lodes. Tādēļ mums vajadzēs teikt, mēs varam papildināt cilvēka krūšu daļas mēnes formu. Un jūs tikai tad varēsiet īsti aptvert šo cilvēku būtības locekli, cilvēka krūšu formu, ja jūs to arī aplūkosiet kā lodi, no kuras ir redzama tikai viena daļa – mēnes, un otra daļa ir neredzama. Jūs no tā varbūt redzat, ka tajos senākajos laikos, kad cilvēkam bija vairāk spēju nekā vēlāk skatīt formas – Nebija aplām runāt par sauli kā atbilstošu galvai, par mēnesi atbilstošu krūšu formai. Un kā tad, kad mēnesis nav pilns, no mēnesis redz tikai lodas fragmentu, tā arī no cilvēka daļas krūšu formām īstenībā redz tikai fragmentu. No tā jūs varat nomanīt, ka cilvēka galvas forma šeit fiziskajā pasaulē ir kaut kas salīdzinoši noslēgts. Galvas forma – fiziski parādās kā kaut kas noslēgts. Tā zināmā mērā ir pilnīgi tas, par ko tā uzdodas. Tā no sevis paslēpj vismazāk. Cilvēka krūšu daļa jau paslēpj ļoti daudz no sevis. Tā atstāja kaut ko no visas būtības neredzamu. Ir ļoti svarīgi cilvēka būtības izziņai pamanīt to, ka labs gabals no krūšu daļas ir neredzams. Un tā mēs varam teikt – Krūšu daļa rāda mums uz vienu pusi, uz mugurpusi, savu miesīgumu. Uz priekšu tā pāriet dvēseliskajā. Galva ir pilnīgi ķermenis. Cilvēka krūšu daļa ir ķermenis uz mugurpusi, dvēsele uz priekšpusi. Mēs tātad esam īsts ķermenis, tāpēc, ka mums uz pleciem adusas galva. Mums ir miesa un dvēsele. Izdalot mūsu krūtis no pārējās krūšu daļas – un to rūpīgi izstrādājot, ļaujot tai caurausties ar dvēselisko. No šajās abās cilvēka daļās ir ievietoti locekļi, proti vispirms ārēji apskatot krūšu daļā. Trešais ir sastāvdaļa cilvēks. Kā mēs īsti varam saprast sastāvdaļu cilvēku? To mēs īsti varam saprast tikai, ja uzmanīgi paskatāmies, ka citi gabali ir atlikuši no lodas formas – nekā krūšu daļā. Krūšu daļā ir atlicis gabals no perifērijas. Locekļiem ir atlicis vairāk kaut kas no iekšējā, no lodes radiāniem, tā, ka lodes iekšējās daļas ir pieliktas kā locekļi. Nevar iegūt skaidrību, kā es jums jau bieži esmu teicis, ja tikai schematiski vienu ievieto otrā. Vienmēr ir viens ar otru jāsauž, jo tā pastāv dzīvīgais. Mēs sakām, mums ir sastāvdaļa cilvēks, kurš sastāv no locekļiem. Redziet, arī galvai ir savi locekļi. Ja jūs kārtīgi apskatāt galvaskausu, tad atklājat, ka galvaskausam ir piestiprināti augšējā un apakšējā žokļa kauli. Īsti lieli locekļi ir izveidoti tikai pārējam cilvēkam. Pie galvaskausa tie ir atrofējušies. Īsnībā ir tikai kaulu veidojumi. Un ir vēl viena atšķirība – Ja jūs apskatāt galvaskausa locekļus, tātad augšžokli un apakšžokli, tad redzēsiet, ka tajos būtiski svarīgi ir tas, ka kauli veid savu darbību. Ja jūs uzmanīgi apskatāt locekļus, kuri ir pievienoti visam mūsu ķermenim, tātad īsteno sastāvdaļu cilvēka būtību, tad būtiskais jums būs jāmeklē muskuļu un asinsvadu ietērpā. Zināmā mērā mūsu roku un kāju plaukstu un pēdu muskuļu un asinsvadu sistēmās kauli ir tikai ievietoti. Un zināmā mērā augžoklī un apakžoklī, kā galvas locekļos, muskuļi un asinsvadi ir pavisam atrofējušies. Ko tas nozīmē? Redziet, asinīs un muskuļos ir gribas organika, kā mēs jau esam dzirdējuši. Tāpēc gribai galvenokārt ir izveidotas rokas un kājas – plaukstas un pēdas. Tas, kas visvairāk kalpo gribai, asinis un muskuļi, līdz zināmai pakāpēji, ir atņemts galvas locekļiem, jo tajos jau jābūt izveidotam tam, kas liecas uz intelektu, uz domājošu izziņu. Tādēļ, ja jūs gribat studēt, kā griba atklājas pasaulē ārējās ķermeņa formās, tad studējiet rokas un kājas, plaukstas un pēdas. Ja jūs gribat studēt, kā pasaulē atklājas inteliģentais, tad studējiet galvu kā galvaskausu, kā skeletu, un to, kā galvai pievienojas augšžoklis, apakšžoklis un arī pārējais, kas izskatās galvā līdzīgs locekļiem. Jo jūs visur varat uzlūkot ārējās formas kā iekšējā atklāsmi. Jūs tikai tad saprotat ārējās formas, ja tās uzlūkojat kā iekšējā atklāsmi. Nu redziet, Es vienmēr esmu atklājis, ka vairumam cilvēku ir lielas grūtības, kad viņiem jāapjēdz, kādas attiecības pastāv starp roku un kāju, stobra kauliem un galvas kausveida kauliem. Bet tieši skolotājam ir labi šeit apgūt vienu jēdzienu, kas ir tāls parastajai dzīvei. Pie tam mēs nonākam pie ļoti, ļoti grūtas nodaļas, varbūt grūtākās priekšstatīšanās ziņā – kam mums ir jātiek pāri šajās pedagoģiskajās lekcijās. Jūs zināt, Gēds savu uzmanību vispirms pievērsa tā saucamajai galvaskausa skriemeļa teorijai. Kas ar to ir domāts? Ar to ir domāta metamorfozes domas pielietošana cilvēkam un viņa veidolam. Ja apskatām cilvēka mugurkaulu, tad redzam, ka viens mugurkaula skriemelis atrodas virs otra – Mēs varam vienu mugurkaulu skriemeli ar tā izaugumiem, kuram cauri iet mugurkaulu smadzenes izņemt ārā. Gēti kādam auna galvaskausam Venecijā vispirms novēroja, ka visi galvas kauli ir pārveidoti mugurkaulu skriemeļi. Tas ir, ja kādus orgānus iedomājas, palielinājušos un citus samazinājušos, tad no šī skriemeļa formas iegūst kausformīgos galvas kaulus – Uz Geita tas atstāja lielu iespaidu, jo no tā viņam nācās izdarīt secinājumu, kas viņam bija ļoti nozīmīgi, ka galvaskaus ir pārveidots, augstāk izveidots mugurkaus. Tagad var salīdzinoši viegli atzīt, ka galvaskausa kauli caur pārvērtību, caur metamorfozi ceļas no mugurkaula skriemeļiem, bet nu kļūst ļoti grūti arī locekļu kaulus, jau galvas locekļu kaulus apakšzokli – un augšžokli. Geita to mēģināja, bet vēl ārējā veidā uztvert kā mugurkaulu skriemeļu, attiecīgi galvaskaulu pārformējumu, metamorfozi. Kāpēc tā ir? Jā, redziet, tas balstās uz to, ka tomēr stobru kauls, kurš jums kaut kur ir, arī ir metamorfoze, galvaskaulu pārveidojums, bet pavisam īpašā veidā – Jūs varat salīdzinoši viegli iedomāties mugurkaulu skriemeli pārveidotu par galvaskaulu, domājot atsevišķas daļas palielinātas, citas samazinātas. Bet jūs tik viegli nedabūsiet kausveidīgos galvaskaulus no roku vai kājas tobru kauliem. Tad jums vispirms jāķeras pie zināmas procedūras, ja gribat tos dabūt – Jums ar roku un kāju stobrakauliem ir jāsāk to pašu procedūru, pie kuras jūs ķertos, ja uzvalkot zeķi vai cimdu, iekšpusi vispirms apgrieztu uz āru. Tagad ir salīdzinoši viegli radīt priekšstatu, kā izskatās cimds vai zeķe, ja iekšpuse ir izgriezt uz āru. Bet stobrkauls nav vienmērīgs. Tas nav tik plāns, ka varētu būt vienmērīgi veidots iekšpusē un ārpusē tas ir dažādi veidots iekšienē un ārā. Ja jūs tā konstruētu savu zeķi un tad padarītu to elastīgu, tā, ka ārēji jūs tai piedotu māksliniecisku formu ar dažādiem izciļņiem un ieliekumiem, un tad to apgrieztu, tad jūs uz āru vairs nesaglabātu to pašu formu kā tā, kas ir iekšpusē. Un tā tas ir ar stobra kauliem. Ir jāapgriež iekšējais uz āru un ārējais uz iekšu – Tad parādās galvas kaulu forma, tā, ka cilvēka locekļi ir ne tikai pārveidoti galvas kauli, bet arī apgriezti galvas kauli. No kā tas ceļas? Tas ceļas no tā, ka galvai tas viduspunkts ir kaut kur iekšienēji, tai tas ir koncentrisks. Nelodes vidū viduspunkts ir krūtīm, krūtīm to viduspunkts ir ļoti tālu prom – Te tas zīmējumā ir tikai fragmentāri iezīmēts, jo tas būtu ļoti liels, ja to zīmētu visu. Tātad tālu prom ir krūšu viduspunkts. Un kur tad ir viduspunkts locekļu sistēmai? Tagad mēs nonākam pie otrām grūtībām. Locekļu sistēmas viduspunkts ir visā apkārtnē. Locekļu sistēmas viduspunkts vispār ir lode, tātad punkta pretmets. Lodes plakne. Īstenībā visur ir viduspunkts, tādēļ jūs varat griezties uz visām pusēm un no visurienes iestaro radiāni. Tie savienojas ar jums. Kas ir galvā, tas izriet no galvas, kas iet caur locekļiem, tas savienojas ar jums. Tāpēc arī man citās lekcijās vajadzēja teikt, jums locekļus ir jāiedomājas pieliktus. Mēs patiešām esam vesela pasaule, tikai tas – kas no ārienes grib tikt mūsos, savā nobeigumā sabiezē un kļūst redzams. Ļoti neliela daļa no tā, kas mēs esam, kļūst redzama mūsu locekļos, tā, ka locekļi ir kaut kas miesīgs, bet kas ir tikai pavisam niecīgs atoms no tā, kas īsnībā ir cilvēka locekļu sistēmā – gars. Miesa, dvēsele un gars ir cilvēka locekļu sistēmā – Miesa locekļos ir tikai ļauta mainīt, bet tajos tāpat mīt dvēseliskais un tajos ir garīgais, kas pamatā ņemot aptver visu pasauli. Tagad varētu uzzīmēt vēl vienu citu cilvēku attēlojumu. Varētu teikt, cilvēks vispirms ir milzīgi liela lode, kas aptver visu pasauli, tad mazāka lode un tad vēl mazāka lode. Tikai vismazākā lode kļūst pilnīgi redzama, nedaudz lielāka lode – tikai daļēji. Vislielākā lode kļūst redzama tikai tās iestarojumu beigās. Pārējais paliek neredzams. Tā cilvēks ir izveidots savā veidolā no pasaules. Un atkal vidējā sistēmā, krūšu sistēmā, mums ir galvas sistēmas un locekļu sistēmas apvienojums. Ja jūs apskatāt mugurkaulu ar klātpievienotām ribām – tad redzēsiet, ka tas ir mēģinājums noslēgties no priekšas. Uz aizmuguri tas viss ir noslēgts, uz priekšu ir izdarīts tikai noslēgšanas mēģinājums. Tas neizdodas pilnībā. Jo vairāk ribas piesliecas galvai, jo vairāk tām izdodas noslēgties. Bet jo tālāk uz leju tās ir novietotas, jo vairāk tām tas neizdodas. Pēdējās ribas vairs nesanāk kopā, jo tām pretīm darbojas tas spēks, kurš locekļos nāk no ārienes. Par šo cilvēka kopsakaru ar visu makrokosmosu grieķiem vēl bija ļoti stipra apziņa, un eģiptieši to zināja ļoti labi, tikai viņi to zināja nedaudz abstrakti. Tādēļ, kad jūs apskatāt eģiptiešu vai vispār senākas plastikas, jūs varat redzēt, ka izpaužas šī kosmosa doma – Jūs citādi nesaprotat, ko cilvēki senos laikos ir uztaisījuši, ja jūs nezināt, ka viņi ir izveidojuši to, kas atbilda viņu ticībai. Galva ir maza lode, samazināts pasaules ķermenis. Locekļi ir gabals no lielā pasaules ķermeņa, kur tas visur ar radiantiem ielaužas cilvēka tēlā. Grieķiem bija skaists, harmoniski izveidots priekšstats par to, tāpēc viņi bija labi plastiķi, tēlnieki. Un šodien vēl nevar īsti izprast plastisko mākslu, kurš neapzinās šo cilvēku kopsakaru ar visumu. Citādi viņš vienmēr tikai pavieši atdarina ārējas dabas formas. Tagad jūs no tā, ko es jums esmu pateicis, atzīsiet mani mīļie draugi, ka tieši locekļi ir vairāk pievērsti pasaulē, galva vairāk pievērsta atsevišķam cilvēkam. Uz ko tā tad locekļi vairāk tieksies? Tie tieksies uz pasauli, kurā cilvēks kustas un pats nepārtraukti maina savu stāvokli. Jums būs attiecības ar pasaules kustību. Uztveriet to labi. Locekļiem ir sakars ar pasaules kustību. Kad mēs ejam pa pasauli, kad darbojamies pasaulē, mēs esam locekļu cilvēki. Kāds tad uzdevums ir pasaules kustībai pret mūsu galvu? Tā ādusies uz pleciem, to es jums jau teicu no cita redzes viedokļa. Tai arī ir uzdevums sevī nepārtraukti pasaules kustību apturēt. Ja jūs ar savu garu pārceļaties galvā, tad par šo pārcelšanos varat tiešām sev izveidot tēlu tādējādi, ka jūs kādu laiku domājat, it kā jūs sēdētu dzelzceļa vagonā, Tas kustas uz priekšu, jūs mierīgi sēžat. Tā jūsu dvēsele mierīgi sēž galvā, kas ļauj sevi transportēt tālāk locekļiem un iekšēji aptur kustību. Jūs pat varat atgulties, ja jums dzelzceļa vagonā ir pietiekami vietas, un varat atpūsties. Tomēr šis miers īstenībā ir nepaties, jo jūs taču drāžaties vilcienā, varbūt guļam vagonā cauri pasaulē un tomēr jums ir miera sajūta. Tā jūsos galva nomierina to, ko locekļi var paveikt pasaulē kā kustību, un krūšu daļa ir pašā vidū. Tā ir starpnieks starp ārpasaules kustību un to, ko nomierina galva. Padomājiet tagad, mūsu nolūks kā cilvēkam ir tieši atdarināt, uzņemt pasaules kustību caur mūsu locekļiem. Ko tad mēs tur darām? Mēs dejojam. Jūs dejojat īstenībā. Tā cita dejošana ir tikai fragmentāra dejošana. Visa dejošana ir cēlonis no tā, ka kustības, kuras izpilda planētas, citi kosmosa ķermeņi, kuras izpilda pati zeme, adarina cilvēka locekļu kustības. Bet kā tad nu ir ar galvu un ar krūtīm, kad mēs dejodami adarinām kosmiskās kustības savās cilvēku kustībās – Redziet, ir tā, it kā kustības, kuras mēs izpildām pasaulē, galvā un krūtīs uzkrātos. Tās nevar turpināties cauri krūtīm galvām, jo šīm brašule atdusas uz pleciem un neļauj kustībām turpinoties ieiet dvēselē. Dvēselē kustībās jāpiedalās miera stāvoklī, jo galva atdusas uz pleciem. Ko tā tādēļ dara? tā iesāk reflektēt no sevis pašas to, ko dejojot izpilda locekļi. Tā iesāk dūkt, kad locekļi izpilda neregulāras kustības. Tā iesāk žūžināt, kad locekļi izpilda regulāras kustības. Un tā iesāk dziedāt, kad locekļi izpilda harmoniskās kosmiskās visuma kustības. Tā dejojošās ārpuses kustības pārvēršas dziedāšanā un mūzikālajā – uz iekšpusi. Maņu psiholoģija, ja tā neuzskatīs cilvēku par kosmisku būtni, nekad nenonāks tik tālu, lai apjēgtu sajūtu. Tā vienmēr teiks, ārā ir gaisa, kustības, iekšēji cilvēks uztver skaņu. Kā gaisa kustība ir saistīta ar skaņu, to nevar zināt. Tā rakstīts fizioloģijās un psiholoģijās. Vienās nobeigumā, otrajā sākumā – Tā ir visa atšķirība. No kā tad tas atkarīgs? Tas atkarīgs no tā, ka cilvēki, kuri veido psiholoģijas un fizioloģijas, nezina, ka tas, ko cilvēks ārēji izdara kustībās, dvēseles iekšienā tiek apturēts un tādajādi pāriet skaņās. Tā ir arī ar visām pārējām maņu sajūtām. Tā kā galvas orgāni nepiedalās ārējās kustībās, Tie atstaro šīs kustības atpakaļ krūtīs un padara tās par skaņu, par citu maņu uztveri. Tur ir sajūtas cēlonis, bet tur ir arī māksla kopsakarība. Mākslinieciskās, muzikālās mākslas rodas no plastiskajām un arhitektoniskajām mākslām. Tas, kas plastiskās un arhitektoniskās mākslas ir uz āru, uz iekšu ir muzikālās mākslas. Pasaules refleksija no iekšas uz āru, tās ir muzikālās mākslas. Tā cilvēks stāv visumā. Uztveriet krāsu kā apstājušos kustību. Kustību ārēji jūs neustverat, kā kad jūs gulētu iztiepušies dzelzceļa vagonā un jums varētu būt ilūzija, ka jūs nekustaties. Jūs ļaujat ārā kustēties vilcienam. Tā jūs ļaujat savam ķermenim caur smalkām locekļu kustībām, kuras jūs neustverat, darboties līdzi ārējai pasaulei, un jūs pats iekšēji uztverat krāsas un skaņas. Par to jums jāpateic apstāklim, ka jūs ļaujat savu galvu kā veidolu mierīgi nest locekļu organismam. Es teicu, ka tas, ko es jums darīju zināmu, ir diezgan grūta lieta. Tā ir īpaši grūta tāpēc, ka šo lietu apjēgšanai mūsu laikā vispār nekas netiek darīts. Tas viss – ko mēs šodien uzņemam kā šī laika izglītību, parūpējas par to, ka cilvēki par kaut ko tādu paliek neziņā. Neziņā par lietām, kādas es jums šodien esmu atklājis. Kas tad īstenībā notiek ar mūsu šodienas izglītību? Jā, cilvēks tiešām nevar iepazīt pilnīgi zeķi vai cimdu, ja viņš tos vienreiz arī neapgriež. Jo tad viņš nezina, kas zeķē vai cimdā īstenībā pieskaras viņa ādai. Viņš zina tikai to, kas ir vērsts uz āru. Tā nu mūsu šodienas izglītības cilvēks arī zina tikai to, kas ir vērsts uz ārpusi. Viņš iegūst jēdzienus tikai pusē no cilvēka. Pat locekļus viņš nevar apjēgt, jo tos jau gars ir apvērsis. To, ko mēs šodien attēlojām, varam apzīmēt arī tā, ka sakām, apskatīsim visu pilnu cilvēku kā viņš stāv pasaulē mūsu priekšā. Vispirms kā sastāvdaļa cilvēku, kas tad parādās kā gars, dvēsele un miesa. Ja mēs viņu apskatām kā krūšu cilvēku, tad tas parādās mums kā dvēsele un miesa. Lielā lode, gars, miesa, dvēsele, mazākā lode, miesa, dvēsele, vismazākā lode, tikai miesa. 869. gada koncilā katoliskās baznīcas bīskapi aizliedza cilvēcei kaut ko zināt par lielo lodi. Viņi pie tam paskaidroja, ka tā esot katoļu baznīcas dogma, ka ir tikai vidējā un mazākā lode, ka cilvēks sastāv tikai no miesas un dvēseles, ka dvēseli kā īpašību saturot tikai kaut ko garīgu. Dvēseli uz vienu pusi esot arī garīga. Gars kopš 869. gada – no katolisma izrietošajai vakarzemju kultūrai vairs neeksistē. Bet likvidējot sakarību ar garu, tika likvidēta arī cilvēka sakarība ar pasauli. Cilvēks ir ticis arvien vairāk un vairāk iedzīts savā egoismā. Tādēļ reliģija pati kļuva arvien egoistiskāka un egoistiskāka. Un šodien mēs dzīvojam laikā, kurā izejot atkal no garīgiem novērojumiem, ir jāiepazīst cilvēka sakarība ar garu un līdz ar to ar pasauli. Kas tad īsti ir vainīgs, ka mēs esam ieslīguši dabas zinātniskajā materiālismā? Galvenā vaina ir katoļu baznīcai, jo tā 869. gada koncilā Konstantinopolē ir likvidējusi garu. Kas toreiz īstenībā ir noticis? Apskatiet cilvēka galvu. Tā pasaules norišu lietās ir tā izveidojusies, ka šodien tā ir senākā daļa cilvēkā. Galva ir radusies vispirms no augstākajiem, tad ejot tālāk atpakaļ no zemākajiem dzīvniekiem. Attiecībā uz galvu mēs esam radušies no dzīvnieku pasaules. Te nav ko teikt, gala ir tikai tālāk attīstīts dzīvnieks. Mēs nonākam atpakaļ pie zemākajiem dzīvniekiem, kad gribam meklēt mūsu galvas senčus. Mūsu krūtis tikai vēlāk ir tikušas pievienotas galvai, tās vairs nav tik dzīvnieciskas kā galva. Krūtis mēs esam dabūjuši tikai vēlākā laikmetā. Un locekļus mēs, cilvēki, esam ieguvuši kā vēlākos orgānus. Tie ir viscilvēciskākie orgāni. Tie nav pārveidoti dzīvnieku orgāni, bet gan vēlāk pievienoti. Dzīvnieku orgāni ir izveidoti patstāvīgi no kosmosa priekš dzīvniekiem – un cilvēka orgāni ir vēlāk patstāvīgi pieveidoti klāt krūtīm. Bet katoļu baznīca, noslēpjot cilvēka apziņas sakaru ar visumu, tātad viņa locekļu īsto dabu, ir tikai nedaudz nodevusi nākošajiem laikmatiem par krūtīm un galvenokārt par galvu, par galvaskausu. Un te materiālisms ir nācis uz domām, ka galvaskaus ir radies no dzīvniekiem, un tas runā par to, ka viss cilvēks ir radies no dzīvniekiem, pie kam krūšu orgāni un locekļu orgāni tikai vēlāk ir pieveidojušies klāt. Tieši ar to, ka katoļu baznīca ir apslēpusi cilvēkam viņa locekļu dabu, viņa kopsakarību ar pasauli, tā ir bijusi cēlonis, ka vēlākais materiālistiskais laiks ir iegrimis idejā, kurai nozīme ir tikai priekš galvas, bet kuru tā tomēr pielieto visam cilvēkam. Patiesībā katoļu baznīca ir materiālisma radītāja šajā evolūcijas mācības jomā. Īpaši šodienas jaunatnes skolotājiem piederētos šādas lietas zināt, jo viņam sava interese ir jāsaist ar to, kas pasaulē ir noticis. Un tās lietas, kuras pasaulē notiek, viņam jāzina no fundamentiem. Šodien esam mēģinājuši noskaidrot, kā tas nākas, ka mūsu laiks ir kļūs materiālistisks – iesākot ar pavisam kaut ko citu, ar lodes formu un mēnes formu un ar locekļu radiānu formu. Tas ir mēs esam iesākuši ar šķietami pretējo, lai noskaidrotu lielu, milzīgu kultūru vēsturisku faktu. Bet ir nepieciešams, ka īpaši skolotājs, kas citādi ar topošo cilvēku pilnīgi neko nevar iesākt, ir spējīgs aptvert kultūras faktus no to fundamentiem. Tad viņš uzņem sevī kaut ko, kas ir nepieciešams, ja viņš no sava iekšējā un zemapzinātajām attiecībām ar bērnu grib pareizā veidā audzināt, jo tad viņam būs īstā cieņa pret cilvēka veidojumu. Viņš visur redzēs cilvēka veidojuma attiecības ar lielo pasauli. Viņš šim cilvēka veidojumam pieies citādi, nekā ja viņš redzētu cilvēkā tikai kaut cik labāk izveidotu lopiņu – labāk izveidotu dzīvnieku ķermeni. Šodien skolotājs, pamatā ņemot, kaut arī dažreiz viņš savos augšējos plauktiņos ļaujas ilūzijām, stājas otra cilvēka priekšā ar skaidru apziņu, ka augošais cilvēks ir mazs lopiņš, dzīvnieciņš, un ka viņam šis dzīvnieciņš ir jāattīsta, nedaudz vairāk nekā daba to jau ir attīstījusi. Citādi viņš jutīs, ja domās, Te ir cilvēks, kuram ir attiecības ar visu pasauli, un katrā atsevišķā augošā bērnā ir kaut kas, ja es ar to strādāju, es daru kaut ko, kam ir nozīme visā pasaulē. Mēs esam te skolas telpām, katrā bērnā ir pasaules, makrokosma centrs. Šī skolas telpa ir viduspunkts, daudzi viduspunkti makrokosmam. Padomājiet dzīvīgi sajust, ko tas nozīmē. Kā te ideja par visumu un tā kopsakaru ar cilvēku pāried sajūtā, kas svētīja visus atsevišķos mācību pasākumus. Bez šādām sajūtām par cilvēku un par visumu mēs nenonāksim līdz tam, lai nopietni un pareizi mācītu. Tajā acu mirklī, kad mums ir šādas sajūtas, tās pa pazemes savienojumu pāriet uz bērniem. Es jums citā sakarībā esmu teicis, ka tas vienmēr brīnumaini iedarbojas, kad redz, kā vadi iet vara platēm zemē un zeme bez vadiem vada elektrību tālāk. Ja jūs ieiet skolā tikai egoistiskām cilvēku sajūtām, tad jums vajadzīgi visi iespējamie vadi, vārdi, lai saprastos ar bērniem. Ja jums ir lielās kosmiskās sajūtas, ja jūs attīstāt šādas idejas, kā mēs tās tikko esam attīstījuši – tad tāda pazemes līnija iet uz bērnu, tad jūs esat vienots ar bērnu. Tajā ir kaut kas no noslēpumainajām attiecībām no mums uz skolas bērnu kopumu. No šādām sajūtām ir jābūt uzbūvētam arī tam, ko mēs saucam par pedagoģiju. Pedagoģija nedrīkst būt zinātne, tai ir jābūt mākslai. Un kur ir kāda māksla, kuru var mācīties nepārtraukt nedzīvojot sajūtās? bet sajūtas, kurās jādzīvo, lai nodarbotos ar to lielo dzīves mākslu, kāda ir pedagoģija, šīs sajūtas, kādām jābūt pret pedagoģiju, tās iedegas tikai apskatot lielo visumu un tā kopsakarību ar cilvēku.